Ստեփանակերտում արդեն 1 ամիս է գործում է վարորդական իրավունքի ուսումնասիրման VIU ավտոդպրոց, սակայն պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել այսօր։ Գործունեության 1 ամսում դպրոցը հասցրել է շրջանավարտներ թողարկել։ Այսօր նաև նրանք էին ներկա ավտոդպրոցի բացման արարողությանը։ Մարգարիտ Աղուշունցի ռեպորտաժը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից Ստեփանակերտում գործող ավտոդպրոցը հնարավորություն էր տալիս ամիսների ընթացքում անցնել համապատասխան դասընթացներ, տեսական եւ գործնական պարապմունքների միջոցով հեշտությամբ հանձնել համապատասխան քննություններն ու ստանալ վարորդական իրավունք։ Վերջին տարիներին սակայն այն դադարել է գործել։ Մարտիկ վարորդական իրավունքի համար համապատասխան թեստերը հիմնականում փնտրում են համացանցի որոնողական համակարգերում, սակայն ոչ միշտ է հաջողում հեշտությամբ ձեռք բերել դրանք։ Թեստերը հասանելի դարձնելու եւ գործնականում մեքենա վարելու Գերեզմանու հմտություններն ավելի մատչելի դարձնելու համար Աբ รา համյան եղբայրները որոշել են Ստեփանակերտում բացել համապատասխան դպրոցը։ Հետպատերազմյան իրավիճակը ստիպեց մտածել ավտոդպրոց ստեղծելու մասին։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասաց եղբայրներից կրտսերը Էդուարդը։ Տեսել ենք, որ պահանջարկը կա եւ ավտոմեքենաները հիմնական քաղաք Ստեփանագերտում շատացել են, պատահարները շատացել են։ Մենք փորձել ենք ինչ-որ կերպով օգնել հանրությանը եւ բացել ենք view ավտոդպրոցը։ Սկզբից տեսական փուլն է 7-ից 10 օրա տևում։ Տեսական փուլը 3-րդ օրը անցնելուց հետո կարողանում է արդեն մասնակցել վարման փուլին։ Այդ առաջի 3 օրն է դա նրա համար է, որ ինքը ճանապարհային նշանները արդեն ճանաչի եւ կարողանա վարմանը մասնակցել։ Մեկ ամիս է ինչ գործում է դպրոցը եւ արդեն ունի տասնյակ շրջանավարտներ։ Էդուարդն ասում է, գոհ են ընթացքից դիմում են տարբեր տարիքի ու սեռի մարդիկ, բայց ավելի շատ աղջիկներ։ Ունենք նաև 25 շրջանավարտ, ենց կարելի է ասած, որոնք արդեն ավարտել են եւ հաջող անցել են բոլոր քննությունները եւ ստացել են վարորդական իրավունք։ 17 տարեկանից արդեն իրենք կարող են մասնակցել քննությանը, բայց օրինակ մարդիկ կան, որ իրենց փոքր երեխաներին կլինի 15, 16 թե 14 տարեկան ծնողները ուզում են, որ երեխաները կարողանան մեքենա վարել։ Նարինե Մուսայելյանը մեկն է այն դիմորդներից, ով արդեն յուրացրել է տեսական գիտելիքները եւ պատրաստվում է պրակտիկ գիտելիքների ուսումնասիրմանը։ Դասընթացներից գոհ է, ասում է, լավ մասնագետների օգնությամբ հեշտ է սովորելը։ Մեքենա վարելու անհրաժեշտության մասին մտածել է դեռևս 2020-ի պատերազմի ժամանակ ավտոդպրոցի մասին Facebook-ում հանդիպած հայտարարությունը հարմար առիթ էր մտադրության իրագործման համար։ Պատերազմը մեզ ցույց տվեց ու ապացուցեց այն, որ ցանկացած կին արմատ լինի դեռահաս աղջիկ, լինի երեխայատեր կին, թե տարիք առած կին, պարտավորա մեքենա վարել սովորի, քանի որ մենք ապրում ենք պատերազմական գոտում, մենք չգիտենք մեր ապահովության աստիճանը, ցանկացած պահի կարող է նորից մի հատ ինչ որ պատերազմ սկսվի ու վերջ, հարևանիդ մեքենան վերցրու, ընտանիքը դուրս բեր քաղաքից։ Վարորդական իրավունքի ուսումնասիրման VU-ի ավտոդպրոցը գտնվում է Ադմիրալ Իսակովի պողոտայում։ Դասընթացները վճարովի են։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։